بسم الله الرحمن الرحیم در بحث ادله بودیم اولین دلیل قرآن کریم رسیدیم به بحث احکام القرآن شملت احکام القرآن كل ما يتفق مع رسالة الإسلام في الدين والدنيا والآخرة دون فصل جانب منها عن الآخر وهي انواع ثلاثه شامل میشه احکام قرآن هر آنچه را که متفق هست با رسالت و پیام اسلام در دین دنیا و آخرت بدون جدا بودن قسمتی از آنها از قسمتی دیگر و این احکام و هیا و این احکام انواع ثلاثه سلوه احکامه يك الاعتقاديات اعتقاديات وهي المتعلقة بما يجب على الإنسان اعتقاده في وجود الله وتوحيده والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر اعتقاديات میگه هر متعلق هست به بر انسان واجب است اعتقاد آن اعتقادیات هر آنچه که متعلق هست به آنچه که واجب است بر انسان اعتقادش باورش فی وجود الله در وجود الله متعال و توحیده و یگانگیش و ملائک کتابهای آسمانی رسولان و روز قیامت این بحث ها اعتقادیات هستن دو دومین نوع الاخلاق اخلاق هست و هی ما يتعلق بما یجب على المكلف ان يتحلى به من الفضائل و عنه من الرذائل اخلاق چه هست و هر آنچه که متعلق هست به آنچه که واجب هست بر مکلف وارسته بشه به آن از فضیلت ها اخلاق یتحلا یعنی آراسته شدن از حلیه حلیه حلی اینا ریشهشون یکیه هر آنچه که متعلق هست به آنچه که به آن فضائلی که مکلف به آنها باید آراسته بشه و یتخلا عنه من الرذائل و خالی بشه از رزیلت ها از صفات پست و زشت پس اخلاق آراستگی به فضائل و دست کشیدن از رسائل سه الاعمال اعمال و هی ما یصدر عن المکلف من اقوال و و افعال اقود و تصرفات اعمال هر آنچه که صادر میشه از مکلف از جمله این من من بیانیه هست اقوال افعال عقود و تصرفات عقودمون قرارداد هاست و تصرفات هم تصرفات شخصی که انجام میده در زندگیش خب و هذا هو فقه القرآن و این هست و همین هست فقه قرآن فقه قرآن و یشمل نوعین و فقه قرآن شامل بر چند نوع میشه؟ بر دو ألف أحكام العبادات ب یا با احکام المعاملات پس اعمال که فقه قرآن هست شامل بر دو میشه احکام عبادات من صلاة و صیام و حج و زکات و نظر و یمین و اضاحی و قربات و نحوها مما ينظم علاقة الانسان بربه احکام عبادت از جمله روزه نماز روزه حج زکات نظر سوگند قربانی کارهای دیگه که مایه نزدیکی به الله میشوند و امثال اینها از جمله چیزهایی که رابطه انسان رو با پروردگارش تنظیم میکنند با احکام المعاملات احکام معاملات من عقود وتصرفات وجنايات وعقوبات ونحوها مما ينظم العلاقات الاجتماعية أحكام معاملات از قراردادها تصرفات جنايات عقوبات و امثال این چیزها از جمله چیزهایی که روابط اجتماعی رو تنظیم می کند روابط چرا؟ اجتماعی رو وهذه تشمل أحكام الأحوال الشخصية وإن يعني إن أحكام معاملات شاملة أحكامات حالات شخصی همچون أحكام أحكام الأسرة إنه داخل فرانتزا ورده منزول از احوال شخصي يعني أحكام خانواده من زواج وطلاق ونفقات از جمله ازدواج طلاق خرجها والاحکام المدنیه والاحکام المدنیه و شامل احکام مدنی میشه من عقود مالية كالبيع والإجارة والرهن والشركة از جمله قراردادهای مالی مانند معاملات خرید و فروشها اجاره رهن و شراکت و الاحکام الجنائیه و شامل احکام جنایی میشه که بهش میگن عربا قانون جنایی در ایران هم, هم این اصطلاحات وجود داره قانون مدنی جنایی مما يتعلق بالمكلف من جرائم و ما يستحقه من عقوبات این قانون جنایی از جمله آنچه که متعلق به مکلف هست از جریمه ها و عقوباتی که مستحق این شخص میشه به خاطر این جرائم و احکام المرافعات او الاجراءات المدنیه والجزائيه مما يتم امام القضاء وما يتطلبه من دعاوي وبينات وايمان لاقامه صرح العداله و این قانون جنایی و همچنین شامل احکام مرافعات یعنی دعواها و منازعات مدنی و جزایی میشه که جلوی قاضی انجام میگیره و چیزهای دیگه که مرتبط با این قضاوت قضاوت اینا رو میطلبد از جمله دعواها شاهدها مدرکها سوگندها جهت اقامت کاخ عدالت جهت اقامت برپایی عدالت این اینا همشون جزء معاملات، جز احکامات چیه معاملات. و الاحکامات الدستوریه احکامات دستوری یا همون قانون دستوری قانون مما يتعلق بنظام الحكم وتنظيم علاقة الأفراد بالحكام و حمایت حقوق الانسان الاحکام الدولیه قانون دستوری از جمله چیزهایی که متعلق به نظام حکومت است و تنظیم کردن رابطه افراد با حکام و حمایت کردن از حقوق انسان الاحکام الدولیه احکام دولی بین المللی مما ينظم علاقة الدولة الإسلامية الخارجية بغيرها من الدول في السلم والحرب از جمله چیزهایی که رابطه دولت اسلامی رابطه خارجی دولت اسلامی رو با دولتهای دیگر در حالت صلح و جنگ تنظیم میکنه و علاقت غیر المسلمین به دولت الاسلامیه فی الوطن الاسلامی یا رابطه غیر مسلمان ها رو با دولت اسلامی در وطن اسلامی در الاسلام تنظیم میکنه الاحکام الاقتصادی الاحکام الاقتصادی المالیه و شامل احکام اقتصادی و مالی میشه قانون مالی وهي المتعلقة بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم نحو الدولة وإن أحكام و ومالي متعلق بحقوق حقوق مالی افراد هست و پایبندی های افراد در رابطه با دولت و تنظیم موارد الخزینه العامه و نفقاتها و تنظیم کردن سازمان دادن ورودی های خزینه خزینه های عمومی و خرج و مخارج و اموال الدولة العامة والخاصة و اموال عمومی و خصوصی دولت من غنائم و عشور و خراج و معادن از جمله غنیمت ها یک دهم ها باج ها جيزية ها معدن ها وأموال الجماعة من زكاة اموال الجماعة من زكاة وصدقات ونذور وتبرعات وقروض گروه ها جماعت از جمله زکات صدقات نظریه ها صد... اه، دیگر صدق کارهای خیریه و قرضها و اموال الاسره من نفقات و مواریث و وصایا و شامل اموال خانواده میشه از جمله خرجها میراثها و وصیتها و اموال الافراد من ارباح و مرافق و دیات و فدیات و کفارات و اموال اشخاص از جمله سودها چیزهای شخصی دیه ها فدیه کفاره ها این همش جزء احکامات معاملات بود که چون کتاب معاملات دیگه شامل این چیزا میشه ويلاحظ أن بيان القرآن لهذه الأحكام منها ما هو تفصيلي كالعبادات وأحكام الأسرة والمواريث لأنها تعبدية ومنها ما هو إجمالي میگه این ملاحظه بشهد كي بيان كردن قرآن به این احکاماتی که نام برده شدند حالا چه عبادات چه معاملات منها ما هو تفصیلیون بعضی از این احکامات تفصیلی هستند یعنی مفصلا بیان شدن مانند چی کل عبادات مانند عبادات و احکام الاسره و المواریث احکامات خانواده و میراث لانها تعبدیه زیرا اینا تعبدی هستند و منها ما هو اجمالیون که بقیه احکام المعاملات بعضی از اینا اجمالی بحث شدند بیان شدند مانند بقیه احکامات معاملات لترک المجال لعقول و جهود العلماء چون یه مجالی برای عقلها و تلاش علما گذاشته بشه آه؟ چون اینا تعبودی صرف نیستند در اینا میشه علتیابی کرد و بحث رو تعمیم داد و موازنت المصالح و والحاجات و موازنه برای بین مسلحت ها و مفسدت ها و احتیاجات یعنی در باب معاملات در باب چی؟ بله دلالت الآیاتی الاحکام اینجا پس نوع یعنی در واقع احکام قرآن رو چه نوع بودند احکام قرآن تا یه توضیحی اونا رو داد که احکامات شامل کلن مسائل قرآن که بیانشون کرده بود اعتقادیات بودند و اخلاق و اعمال و بعدش گفته بود اعمال که همون فقه قرآن فقه قرآن اومد شامل دو کرد احکام عبادات و احکام معاملات تا اینجا توضیح داد دلالت الآیات علی الاحکام دلالت آیات بر احکام این دلالت چه نوع دلالتی است اینجا دیگه توضیح خواهد داد القرآن الكريم قطعی و ثبوتی میگه قرآن کریم اللحاظ ثبوت قطعی است متواتره دیگه قرآن کریم از, از... از اعتبار و از جهت ثابت بودن قطعی و ثبوته لوروده الینا طریق التواتر المفید للقطع بصحت المنقول كما تقدم زیرا این لام لام تعلیل هست میگه به خاطر این که ورود قرآن به سمت ما به شیوه تواتری است که قطعیت رو میرسونه قطعیت رو میرسونه در صحت آنچه که برای ما چه شده نقل شده در آنچه که نقل شده قطعیت رو میرسونه کما تقدم همانطور که قبلا هم بیان شد لكن یا لكن دلالته على الاحکام قد تكون قطعية, قطعية الدلالة او ظنية الدلالة لكن دلالتش بر احکام گاهی قطعی و دلالت هست یا ظنی و دلالت هست ثبوتش نه دلالتش در برداشت ها شما یه جایی میبینی خیلی سریح دلالت بر یک حکمی میکنه ولی یه جای دیگه نه میبینی برداشت ها میشه برداشت دیگه هم کرد ازش میشه برداشت دیگه هم ازش خب توضیح میده اینا والنص القطعي الدلاله، هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يتعين فهمه على النحو الوارد ولا يحتمل الا معنا واحدا نسی که قطعی و دلالت هست لفظی است که وارد شده در قرآن و فهم اون لفظ مشخص هست به همون شکلی که اون نس وارد شده و احتمال معنای دیگری درش نیست یا به ولا يحتمل الا معنا واحدا و فقط یک معنا رو حمل میکنه و فقط یک معنا ازش برداشت میشه که آیات المواریث والحدود والکفارات مانند آیاتی که در مورد میراث هستند حدود و کفارها قال الله تعالی الله تعالی فرمودند یوصیکم الله في اولادکم الله متعال شما را در رابطه با فرزندانتان توصیه می کند للذکر مثل حظ الانثیین برای مذکر است به مانند سهم دو زن الآیات یازده تا دوازده من صورت النساء این آیات میراث میگه در سوره نساء آیه یازده تا دوازده. و قال سبحانه و همچنین فرموده در رابطه با حدود والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما دزد مذکر و مؤنث قطع کنید دستهایشان را خب الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده زناکار زن و مرد را شلاق بزنید هر یکی از آن دوتا را صد شلاق و آیه دیگر برای مثال دیگر والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و کسانی را که تهمت میزنند زنان پاک دامن را سپس چهار شاهد نمیآورند پس شلاقشان بزنید هشتاد شلاق این هم حد تهمت بود والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماصى این هم مثالی است برای کفاره و کسانی که زهار میکنند زنانشان را یعنی میگویند مثل مادر هستی یا مثل خواهر سپس بر میگردند از آن که گفته اند پس آزاد کنند برده ای رو قبل از مس کردن قبل از نزدیک شدن بزن فهذه نصوص قطعی دلالتی على انصبه المیراث این نصوص دلالتشون قطعی است در نصاب میراث سهمیه میراث انصبه جمع نصاب هست و قطع و قطع دست والجلد مئة في الزنا وثمانين في القث وست شلاغ در زنا وحشتات شلاغ در تهمت و الرقبة في كفارة الظهار وآزاد كردن كفارة برده در كفارة زهار او الصيام او الاطعام يا روزه گرفتن یا خوراک دادن این ستا دیگه اختیاری در کفاره زهار پس این نص و دلالت و توضیح داد و نص ظنی و دلاله و نص ظنی و دلاله هو الوارد في القرآن الذي يحتمل أكثر من معنى واحد في مجال التأويل میگه زن نص زنی و دلالت اونی است که وارد شده در قرآن و حمل میشه بیش از یک معنا محتمل بیش از چند معنا است بیش از یک معنا است میشه بیش از یک معنا ازش برداشت کرد در مجال تعویل مثل لف المشترک مانند الفاظ مشترک اینا زنی و دلالت هم. کالقروع مانند کلمه قرع که مشترک هست فی قوله تعالی والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثت قروع طلاق داده شده انتظار میکشن در عده سه قرع به عده مینشینند سه قرع هم به معنی حیز هست هم به معنی پاکی از این جهت است که شوافع و حنفیه به خاطر این لفظ اختلاف دارند بعضی حمله بر تهارتش کردن قرء را و بعضی حمله بر حیث فلفظ القرع فی اللغة مشترک بین معنیین لفظ قرع در زبان مشترک بین دو معناست الطهر والحیض پاکی و حیث فتكون دلالته على أحد المعنيين ظنية لا قطعية پس در نتیجه دلالت این لفظ بر یکی از دو معنا زنیست نه و مثل لفظ المیت فی قوله تعالی و مانند لفظ میته در این قول الله تعالی حرمت عليكم الميتة و دمو حرام شده است بر شما مردار و خون یحتمل تحریم کل یحتمل تحریم کل میته این لفظ میته احتمال حرمت هر میته رو داره و یحتمل تحریم ما عدا میتت المیتت و احتمال حرمت جز از مرده های دریا رو داره یعنی مرده های دیگر رو نه مرده های دریا رو لأن اللفظ عام زیرا لفظ عام هست و کذا لفظ دمی و همچنین لفظ خون که اومده بود در همین آیه یحتمل ارادت دمائی کلها ارادت الدماء ها الجامده و السائله زیرا لفظ خون احتمال اراده تمام خونها رو داره چه اونایی که جامدن چه اونایی که سائل روان او المسفوحه فقط یا خون ریخت شده رو فقط فیکون اللفظ المشترک پس پس اینجا سه چیز آورده بود به عنوان مثال یکی مشترک و یکی عام و یکی مطلق اینجا دم مطلق بود دیگه مقید نبود آه؟ نه قیدی براش نیومده بود مثل مسفوهن که اونجا قبلا نخوندیم خب اینجا میگه فیکون اللفظ المشترک پس در نتیجه لفظ مشترک او العام یا لفظ عام او المطلق یا لفظ مطلق چی میگوشن ظنی دلالتی این خبر یکونو هست پس در نتیجه لفظ مشترک یا عام یا مطلق ذنی و دلالت می باشند لدلالتی علی معنا و احتمال دلالته علی معنا آخر به خاطر دلالتش بر یک معنا و احتمال دلالتش بر معنای دیگر خب این هم از این زاویه بررسیش کرد اما اسلوب البیانی فی القرآن اسلوب بیان کردن در قرآن به چه شیوه است القرآن الكريم خالد محفوظ بحفظ الله تعالى الى يوم القیامه قرآن کریم جاوید هست همیشه است و به حفظ الله متعال تا روز قیامت محفوظ هست و خلوده و کونه کتاب البشریت و دستورها الابدی یقتزی ان یکون بیانه فی الغالب کلیا لا جزئیا و اجمالیا لا تفصیلیا میگه ماندگار بودن قرآن و این چیز که قرآن کتاب بشری و اساس و اساسنامه همیشگی بشر است این چیز رو اقتضا میکند که غالبا بیان قرآن کلی باشد نه جزئی و اجمالی باشد نه تفصیلی ليظل متسما بسمة المرونة والشمول والعموم تا پیوسته متسم به علامت سازگاری و نرمی و شمول و عموم باشد ولیتسع لتخطیت الحاجات فی کل عصر و زمان و تا واسع باشد برای پوشش دادن نیازها در هر عصر و هر زمانی وليفتح المجال امام امام عقول الامه للنظر والتدبر والامعان و تا مجال رو برای های امت جهت نظر انداختن تدبر کردن و عمیق شدن باز کند مجال را لذا احتاج القرآن الكريم في بیانه إلى السنة لتشرحه وتوضحه وتبين ما خفي منه به این جهت نیاز دارد قرآن کریم در بیانش به سنت تا سنت آن را شرح دهد واضح کند و پوشیده اش را بیان کند مثل اعداد رکعات الصلوات و مقادیر الزکوات و شعائر الحج و شروط العقود والانکحه مانند تعداد رکعات نمازها و اندازه زکاتها و شعائر حج و شروط قراردادها و عقدها و نکاحها فإنها لم تعرف إلا بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن چیزها یعنی تعداد رکعات و مقادیر و الى غیره شناخته نشدهاند مگر به وسیله سنتی که ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم تشريح مسترش نه حالا این هم احتمال داره اگر ما اینو مصدر حساب کنیم اینجوری معنی میشه لذا احتاج القرآن الكریم في بیانه الى السنه لتشرحه وتوضحه وتبين ما خفی منه نه این فعله فعله چون سنت مؤنثه مؤنث اومده و این لام لام تعلیله به خاطر این منصوبش کرده لان تشرحه این ان بعد از لا این لام پنهانه آخه مصدر تشرح شرح تشرح تشرح نداریم تشریحه یا نداره نه نداره یا اگر داشت اون موقع یک کارش میکردیم خب بریم جلوتر این این این لتشرحه هست فائلش هیهی هست که به سنت برمیگرده هیهی هست که به چی برمیگرده بله بله بله ادبیات عربه اگه اینا رو به شکل مصدر هم میآورد مشکلی نداشت ادبیات عرب با کوچکترین تغییری میشه هزاران جمله برای بیان یک مفهوم آورد وللقرآن الكريم أساليب متنوعة في بيان الأحكام في بيان الأحكام وطلبها حضرا. أو میگه قرآن کریم روش های متنوعی در بیان احکام داره و روش های متنوعی در طلب کردنش داره اینی که یه چیزی رو طلب بکنه از مکلف حالا اون طلب چه ایجاب باشه چه ممنوع کردن باشه چه امر باشه چه نه باشه آه؟ قرآن کریم در طلب کردن و در بیان احکام روش های متنوعی داره ها بلاغته لیکون معجزا و مشوقا و باعثا علی القبول, القبول دون سعم ولا ملل میگه این اسلوبهای متنوع رو بلاغه قرآن اقتضا کرده تا معجزه باشد و تا مشوق و سببی بر انگیزهی بر قبول باشه بدون خستگی و بدون بدون خستگی فتارة یعبر عن الطلب بالامر گاهی در طلب کردن به امر چنین تعبیر میکند مانند انفقو و قاتلو و احسلو با امر و تارتا به لفظ الفرد او الكتابه و گاهی با این لفظ فرض و کتابت طلب و طلب امر تعبیر میکنه قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم آه؟ با این تعبیر اومد و طلب و بله کتب علیکم سیان فرض شده بر شما روزه میتونست بگه سومو با سیغه امر و این با تعابیر با شیوه مختلفی میاد تعبیر میکنه به خاطر اون چیزی که گفت به خاطر معجزه بودن و تشویق و خلاصه انگیزه دادن مخاطب ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا ها وتارة يعبر بما يترتب على الفعل من خير او حسن وقاه تعبير ميكوناد امين همین رو به وسیله آنچه که مترتب میشه از فعل از خیر یا خوبی یعنی میاد میگه شما این کار رو بکنید که بهتر است طلب امر رو میاد به این شیوه تعبیر میکنه و گاهی تعبیر میکند به آنچه که مترتب میشه بر فعل از خیر و خوبی مثل و لباس تقوی ذالک خیر لباس تقوی بهتر است پس خیر بودن اومد مترتب بر این کار کرد و از این با این شیوه اومد این طلب و تعبیر کرد العاقبت للمتقین سرانجام نیکو از آن پرهیزکاران است و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنا للذین احسن الحسنا و زیاده ذالکم از لكم و احیانا یکون الطلب بما ما یفید الالزام لغتا و گاهی موقع طلب به وسیله الفاظی است که لغتا الزام میرسونند اجبار رو میرسونند مانند ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و برای الله بر مردم این علا لغتا الزام میرسونه علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین اونجا لغتا میاد این الزام رو میرسونه یعنی قواعد لغتی و ادبی پس طلب امر به شیوه های مختلفی تعبیر شد به شیوه های چی شد؟ طلب نه هم اینجوری ها طلب نه هم در قرآن کریم اسلوب متنوعی داره و اما طلب ترکی او الکف اما طلب ترک یا کف عن الفعل از کاری والحظر و ممنوع کردن هم فقد یعبر عنه بالنهي گاهی با نهی ازش تعبیر میشه یعنی در طلب ترک و باز از کاری و ممنوع بودن از کاری گاهی این تعبیر به وسیله نهی هست به وسیله چه هست مثل ولا تقتلوا انفسكم لا تقتلوا نهیه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة با دستانتان خودتان را به هلاکت نیندازید این باز هم مثالی برای نح بود ولا تقربوا الزنا این هم مثالی برای نح هست وقد يكون بالاخبار بان الفعل شر او ليس من البر من البر و گاهی تعبیر چنین هست که خبر میده که این کار در شر وجود داره این کار جزو نیکی نیست اینجوری تعبیر میشه از طلب ترک یا طلب حاضر مانند ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم مپندارند کسانی که آنچر کسانی را که بخل میورزند به آنچه را که الله به آنها از فضلش داده است این بخل ورزیدن به نفعشان هست بهتر است برایشان بلکه به شرشان است پس اینجا طلب کف و طلب ترک و اومد با این اسلوب چیکار کرد؟ تعبیرش کرد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إنها مثال همچنين وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد يكون التعبير بما يترتب على الفعل من سوء أو شر أو ضرر وقاه تعبير چنین هست مترتب مش برون فعل بدي شري يا زرري ما ننده أولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار برای آنان لعنت است و بد جایگاه پس اینجا اومد از این تعبیر استفاده کرد که اگر این کار بشه این آثار سو برشتی میشه مترتب میشه ثم کان عاقبة الذين اساء السوء ان بآيات الله إلى مثال هم در مثال قبلی مترتب شدن الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا هذا وان للطاغين لشر مآب ذلك ادنى الا تعولوا إنا همه أمسلي بودند براي این وهذه بعض قواعد الاستنباط خب این نتیجه است از آن چرا که تا اینجا ذکر کرد و آیاتی که آورد آه؟ این قواعد این سه تا قاعده آورده ولی نتیجه بحثایی است که تا اینجا آورد خیلی جالب اینا رو جمع جور کرده یک كل فعل عظمه الله او مدحه او احبه او وعد به خيرا او وصفه بالاستقامه او اقسم به فهو مشروع مشترک بین الوجوب و لقد دقت داشته باشید هر کاری که الله آن را بزرگ داشته است یا مدحش کرده است یا آن را دوست داشته است یا بر انجام آن وعده به خیر داده است یا آن کار رو وصف به استقامت کرده است یا به آن سوگند خورده است اون کار مشروع است مشترک بین واجب بودن و بین مستحب بودن حالا یا اون کار واجبه یا مستحبه اون رو که بعدا فقیه میاد بررسی میکنه که آیا این برای وجوب هست یا برای مستحب هست با توجه به قرینه ها با توجه به چی؟ به قرینه ها دو کل فعل طلب الشارع ترکه او ذمه او لعنه او شبه فائله بالبهائم أو بالشياطين أو أو عاد به أو هو رجس أو فسق فهو غير مشروع مشترك بين التحريم والكره حرفینی که شارع طلب کرده ترک آن را یا آن کار رو مذمت کرده یا لعنتش کرده است یا انجام دهنده آن را تشبیه به حیوانات یا به شیاطین کرده است یا تهدید کرده است یا گفته است که این کار رجس هست یا این کار فسق هست پس این اون کار غیر مشروع هست ولی مشترک هست بین حرام بودن یا مکروه بودن مشترک هست بین حرام بودن و بین حالا فقها بعدا اومدن بررسی کردن بعضی به این نتیجه رسیده که حرامه و بعضی به اختلافات وجود داره تو این مسائل تو این مسائل چی وجود داره و قواعدی که اینا رو تعیین میکنه که آیا مکروه یا حرامه سه كل ما حله الله او اذن به او رفع الجناح الجناح او الاسره او الحرج او الاثم عنه فهو مباح معظون فيه شرعا هران چرا که الله متعال حلال گردانیده است یا به آن اجازه داده است یا گفته از لا جناح علیکم آ رفع جناح کرده یا گفته لا اسره ولا حرج آ اسر و حرجی بر شما نیست سنگینی و سختی و مشقتی بر شما نیست حرجی بر شما نیست گناهی بر شما نیست پس آن کار مباح است و شرعا در آن اجازه است این اسر یعنی سنگینی یعنی گناه پس تا جای کار به حول و فضل و قوت الله متعال بحث دلیل اول که قرآن کریم بود تمام شد یک استراحت چند دقیقه‌ای داشته باشید